Manifesta acción contra la violencia sexista. Para denunciar la violencia sexista y las mil caras con las que se nos presenta, el movimiento feminista de Euskal Herria llama a todas y a todos a ocupar las calles el próximo 17 de diciembre a las 6 de la tarde desde la Plaza Arriaga. gizarta eredu berri bat eraikitzeko, Euskal Herriko mugimendu feministak indarkeria sexistak eta honek erakusten dituen amaika aurpegiak salatzeko, emakume eta gizon guztiei urrengo abenduaren amazazpian kaleak okupatzeko deialdia egin nahi dizue. Abenduaren amazazpian arratzaldeko seiretan arriaga plazatik.